بیا میگذاریم به قول دویم ببینید دویم و قال ابو بکر ابن عربی ابو بکر ابن عربی سال 543 وفات کردگی هست اکنون بیایید برادرانم میبینیم اولا ابو محمد تکفیری سوال میکنیم ابو محمد تکفیری ابو بکر ابن عربی کی هست؟ ای فرست این این سبحان الله در ملت иброҳим алайҳиссалом нест ин муваҳҳид нест ин тавҳидаш саҳеҳ нест ин куфр битоғут надорад аллоҳ паноҳ диҳад аз ин ҷаҳлу нодонии туй эй абутакфирӣ ин олими аҳли сунатро биби чӣ мегӯяд ба хотири чӣ ба хотири ана ҳамин гапҳояш дидед ана ҳамин гапҳоро ба хотири ана ҳамин гапҳо ин абубакр ибни ларабӣ мегӯяд фаиннаҳу юъзар яъне ки инсоне ки дар инсони ҷоҳил хатокор агар амали куфрӣ бикунад бибин амали куфрӣ ё ширк агар мега ҳамин корҳоро анҷом бидиҳад фаиннаҳу юъзар агар ки ҷоҳил бошад дар ҳақиқат мега ӯро узр дода мешавад билҷаҳли валхатои бо ҷаҳлу хато яъне ки инсон хато кард кофираш намега мегем хатоан дар ширк афтид ё аз ҷаҳл дар ширк афтид ҳатта татабайяна лаҳу алҳуҷҷа تا زمانی که بیان و آشکار شود برای اون انسان حجت التي یکفرو تاریکوها بیانا واضحا همون حجتی که کافر می شود ترکننده ترکننده حجت بیان واضح باشد یگان مبهمات یگان تلبیسات به مثل ابو تکفیری تلبیس نباشد که قول عام بیاره در خاص بزند مثلا جدا نتونه بگم مشرک در شرک اکبر افتیده است الله پناه دید مشرک خود دیگر مشرک از در شرک اکبر گجا می افتد ای ابو تکفیری ببینید ابو بکر العربی رو ابو تکفیری چی گفت مشرکش گفت کافیرش گفت گفت توحید خوب ندارد و گفت که کفر به طاغوت ندارد برای چی به خاطر میگه معذور است انسان جاهله که در شرک و افتد دیدید اکنون این دویم عالم بود با همراهی عبدالمحسن العبد سید تا شد سید تا این ابو تکفیری حکم و کفر کرده و گفت اینها توحیدی خوب نداره چطوره که ما را و طالب المون اهل سنت رو و شیخ البانی و ابن باز و شیخ عثیمین رو تکفیر کرده بود اینها را هم به مثل همین تکفیر کرده استاده است